بنده ای که در خواب غفلت هست و در مسیر عبودیت با بیداری و خوشیاری قرار نگرفته اولین حالتی که بهش دست میدهد در جهت حرکت به سوی خداوند و در نهایت این غفلت و این خواب که درش هست بیدار شدن و بعد از بیدار شدن و استقامت بر بیداری اندیشیدن در وضع خود و اینکه از کجا آمده و در چه وضعی هست و به کجا می و با استقامت بر این آمادگی پیدا می شود برای حلی بصیرت منزلت سوم یعنی اینکه بر اثر اندیشیدن درست و استمرار بر این اندیشه آنچه که انسان در بارش میاندیشد کاملا روشن شود بگونه که کمترین اشکال و ابهام و غموزی در ذات آن باقی نماند که استقامت بر این و رسوخ یافتن در این هم می شود استقرار در منزلت صبح و اکنون توضیح درباره این منزله بصیرت بصیرت سه درجه دارد یا می شود گفت که در سه زمینه مطرح یکی زمینه اسماء و صفات خداشناسی یکی زمینه أمر نهي تكليف ويكي یکی زمینه وعد وعید سرانجام آنچه که به دنبال دوران ابتلا میاد اما بصيرة در اسماء و صفات مختصرا بدین ترتیب است که انسان صفات خدا را که مدلول هستند مثلا رحمت مدلول رحمان و رحیم است و قهر مدلول قاهر و قهار و عزت مدلول عزیز و غفران مدلول غفور و همینطور این صفات را به صورت کامل بشناسد و ابهام و اشکالی در ذهنش در قلبش نسبت به این صفات باقی نماند آنچه که صاحب مدارج در این زمینه گفته این است که انسان در معرفت صفات خداوند و در ارتباط با اسماء حسنا و دلالت آنها بر صفات خداوند دچار شبه و اشکالی نگردد که منظورش اینجا رد بر معتزله و امثال ایشان از نشان مانند شیعه هست که میگویم خداوند صفت ندارد خداوند علم و اراده و قدرت و غیر اینها ندارد چون اگر گفته شود که ذات خداوند هست و مثلا صفت علم هست و اراده هست و قدرت اینها کسرت رخ میدهد و خداوند از هر جهت واحد هست و نمی شود تستعید قدرت اینها دارد بلکه ذاتش وقتی که با ها ارتباط میگیرد همون ارتباط می شود علم وقتی که با مقدورها در ارتباط قرار میگیرد همون ارتباطش می قدرت و همینطور سایر چیزها ولی این تو و چیزهای غلط و نادرستی که بر اثر تأثیر به فلسفه یونان رخنه یافته در میان مسلمانان که علی متاثر شدند و راه ویژه معروف اعتزال را پیش گرفتند و بعدها هم شیعه ازشان تبعیت کردند که اکنون بر این هستند و به این خاطر است که اون نادان گفت که اهل سنت هشت خدا دارند در دست های مثل که منتشر میشه گفت چون اهل سنت میگویند که خدا حیات و علم و اراده و قدرت و و بصر و کلام دارد اه، پس اینا هشت خدا دارن یکی الله و حقم صفاتش و بیشرمی و بصاحت به همین تعمل بحثی بسیار اه، زشت و عقیم و بدون اه، نتیجه و دور از جو روحی که انسان توقع دارد که در ارتباط با اسماء و صفات در آن قرار گیرد از این رو به همین مقدار اکتفا میکنیم و مطلب دیگری اه، مطرح میکنیم که اه، اسماء و صفات این گونه باید مورد توجه قرار گیرد که ما میدانیم که انسان یک مجموعه اس تھا کہ آمادے تذکی و حرکت رسوی کمال و جهان آفرینش هم مجموعی از امکانات است که در اختیار انسان قرار داده شد که از این امکانات در تذکیه خود استفاده کند و اگر آیت یا معنی پیش در همین مجموعه رفع اون آیت و معنی وجود دارد یعنی انسان مخلوقی است در ارتباط با منافع و مزار قرار دارد چیزایی که بهش کمک میکنن که به سوی کمال برود منافع چیزایی که معنی میشوند مزار و این مجموعه از امکانات هم در همین ارتباط است مجموعية الإمكانات ورفع مضانع خب بدین ترتیب نظر به اینکه هم نفس انسان و هم این مجموعه از امکانات به جهان هستی از خداوند است به رحمت خداوند پی میبرید که رحمت عبارت است از جلب نفع و دفع ضرر پس میدانیم که خداوند رحمت دارد و چون مظاهر رحمتش بیشمارند پس متوجه می شویم که صفت رحمت برای او یک صفت محدودی نیست همه ذاتش رحمت است رحمان مدلول اسم رحمان و این رحمت هم یک صفتی نیست که در تنها قائم به ذات خداوند باشد و ارتباط با مخلوق پیدا نکند ما گفتیم این همه مظاهر رحمت خداوند هستند و در اختیار انسان قرار داده شدن یعنی رحمت به انسان و سایر موجودات تعلق پیدا می کند پس رحیم هست رحیم اینکه همیشه پی در پی مهر می برزد و جد منافع می کند و دفع مزار بدین ترتیب ما رحمان و رحیم را می و شناختن این دو اسم شناختن یک مجموعه از اسماء حسنا چطور؟ این دو اسم در سرلوحه یک لیست قرار میگیرند که در یک دسته از اسماء حسنا قرار دارند که همه در ارتباط با رحمت هستند در هر یک در یکی از زمینه ها جلب منفعتی یا دفع مثلا در این لیست غفار غافر غفور ستار آه، رازق و وعفو و امثال اینها قرار دارند هر هرچه که جلب منفعت است یا دفع مضرت است در این لیست قرار دارد که همه اونها هر یک بگونه شرح این مجملها هستن الرحمن الرحيم هر ما با شناختن الرحمن الرحيم مجملا بسیاری از اسماء الحسنا را شناخته و این را هم گفتیم که وقتی که انسان متوجه می شود که خود یک مجموعه از استعدادها که برای رشد یافتن آفریده شده و این جهان هم مجموعه از امکانات هست که در اختیار انسان برای تزکیه نفس قرار داده شده ملاحظه این برای برای اون برای رشد کردن و این هم برای استخدام در این زمین آفریده شدن وقتی که این دوتا را مورد توجه قرار میدهد به این نتیجه میرسد که خداوند ازش میخواد که با استفاده درست از این امکانات رشد کنه و رهایش نمیسازد بدون محاسبه و مخاطب پس انسان متوجه این میشود که مسئولیت دارد احساس مسئولیت فرایش میگیرد که وقتی که خداوند از این میخواد روزی میآید که من مورد محاسبه و محاکمه قرار گیرم بدین ترتیب انسان احساس مسئولیت فرایش میگیرد و چون نمی شود در همین روز ابتلا مورد محاسبه قرار گیرد باید روز دیگری به دنبالش بیاد چون ابتلا با محاسبه زور در نمید بعد روز دیگری بیاد که در آن روز انسان مورد محاسبه و محاسبه قرار گیرد پس مالک یوم الدین ملک یوم الدین هم شناخته می شود و با شناختن این اسم هم یک مجموعه دیگر از اسما شناخته می شود در مالک ملک این هست که خداوند کنترل کننده سرانجام انسان است سرانجام انسان در دستش هست و چون سرانجام در دست هست الان هم در دست نباشد چون اگر الان در دست نباشد به جهتی می که بعدا از دست او در پس این گروه از اسما دلالت دارند بر اینکه الان و آینده انسان در کنترل خداوند و بدین ترتیب هر اسمی که بر این امر بگونه ای از گونه ها دلالت داره دلالت بر چیرگی و کنترل از طرف خداوند دارد در لیست مالک و ملک یوم الدین قرار میگیرن مانند قهار و جبار و قاهر و مهیمن و امثال خب میبینیم که با ملاحظه خود با خود شناسی شناسی و بعد با ملاحظه این مجموعه از امکانات انسان به شناختن دو دسته از اسماء و صفات خداوند میرسد صفات اکرام الرحمن الرحیم با این شکل در قرار دارد و صفات جلال این دسته متکلمین جلال و جمال را برای چیزای دیگه بسار بودن یک عده از اسماء میمانند که اونها خود به خود نه در این لیست قرار میگیرن نه در آن لیست ولی در ارتباط با این هستن مثلا حی و عالم و علیم و علام و قادر و قدیر و فعال لما یرید و سایر چیزا سمیع و بصیر و اینها اینا خود نه جلب منفعت و دفع مضرتی هستند و نه کنترل و تسلط اما وقتی که در ارتباط با اون دو دسته استفاده قرار میگیرن اونا رو تکمیل میکنن آخه اگر رحمان و رحیم باشد اما عالم و مرید و قادر نباشد چه فایده دارد خب میتواند جلب منفعت کنه و دفع مضرت ولی مثلا نمیداند که کی مستحق است چی یا میداند و اراده ندارد یا اراده دارد و نمیتواند اگر اینا بودن دیگه اونا فایده ای نداشت ولی الان رحمان و رحیم است عالم و مرید و قادر هم هست و بعد، اگر تنها قاهر می بود ملک می بود ولی عالم نمی بود بازم به درد نمی قهر برشه ولی الان که عالم هست و مرید و قادر و همراه این هم مالک و ملک هم دیگه تخمین میشن پس اون دسته از اسما هم در ارتباط با حد و لیست قرار میگیرن در نتیجه ما این دو لیست را در نظر دارم حالا وقتی که خداوند را با صفت رحمت میشناسیم و اینکه در زمینه تزکیه نفس این همه امکانات را در اختیار ما قرار داده یعنی با این مجموعه از امکانات نفس انسان را تزکیه می کند و تصویه کمال پیش برد در درون انسان رغبت ایجاد می کند انسان کشش و میل پیدا می کند به خداوند و رغبت چون از این ملاحظه پیدا میشه چون که جلب منفعتی نزد کسی باشه یا دفع ضرری و جلب منفعت و دفع ضرری در نزد غیر خداوند وجود نداره در نتیجه همه رغبت انسان به خدا و وجود را رغبت او فرامیده. و همینطور ملک و ملک خداوند رحبت درش ایجاد میکنه و چون نزد غیر خدا ملک و ملکی نیست همه وجود را رحبت او فرا و رحمت به دیگر نیست پس تا اینجا میبینیم که در ارتباط الأسماء والصفات بعد اینکه اون علم پیدا میشه علم صفات اکرام و علم صفات جلال بعد از اون رغبت و رهبت پیدا میشه رغبت و رهبت همه وجود انسان را فرا که به این ترتیب انسان راهی نمیبینه جز پیمان عبودیت با خداوند بسته که تو رحمان و رحیم مرا برای رشد کردن آفریدی و این امکانات را در اختیار من برای این امر قرار دادی و سرانجامم هم در دست توست و رهایم نمیکنی از این بدون محاسبه و محاکمه پس من راهی جز اینکه با تو پیمان و عبودیت ببندم ندارم این است که انسان پیمان و عبودیت میبندد همراه سایر کسانی که مستعد این هستن که ایاک بدیم ومعلومة هسك بدون استعانة خداوند من سبب إياك نستعين چون رحمان است و رحیم و مالک یوم الدین باید پیمان عبودیت باشه و چون رحمان و رحیم است ازش کمک خواسته میشه که استعانه کمک خواستن جلب منفعت خواستن و دفع ضرر خواستن اینا هم بستگی به رحمان و رحیم أن در نتیجه میبینیم که تمام آن چه که در مورد انسان مطرح است در ارتباط با اسماء انسان آن چه که براش مطرح است در زمینه عبودیت علم است و حال و عمل علم که پیدا شد دانستن صفات اکرام و دانستن صفات جد حال این رغبت و رهبتی است که وجود انسان را فرا میگیرد و عمل هم عبادت و استعانه و زندگی انسان یک امرش زندگی اطلاعی از اینها خارج نیست یعنی يعني زندگی انسان همه در ارتباط با اسماء و صفات خداوند قرار میگیرد اگر درست اسماء خدا را بشناسد که دال بر صفاتش هستند درست صفات خداوند را بشناسد علمی مطلوب در این باره به دست آورد بعد اه، طبیعی است که اون حال رغبت و رهبت هم به وجود بیاد و وقتی که رهبت و رهبت وجود آمد باز هم طبیعی است که انسان ایمان و عبودیت که همه زندگی را فرا میگیرد با خداوندش ببندد که عبودیت هم این است که مطیع فرمان خداوند باشد در تزکیه نفس با استفاده از امکانات یعنی دیگه قرار میگذارد بر اینکه از این امکانات در تزکیه نفس استفاده کند خب اینم به هر طریقی که نمیشه پس میگه من مطیع خداوندم هر طریقی که او برام مقرر میکنه من اطاعت میکنم خب ایمان و عبودیت ببندد و برای اینکه بتواند این کار را انجام دهد استعانه میکند و وقتی که پیمان عبودیت را بس دیگه همه زندگیش در این جهت قرار میگیره چیزی ازش مستثنا نیست چون زندگی همش عبارت است از در ارتباط با امکانات بودن و موضع گیری کردن وقتی که امکانات را با این در این منزلت نگاه بکند این امکانات در اختیارش برای تزکیه نفس قرار داده شده اند در نتیجه زندگیش این می شود که امکانات را در خدمت تزکیه نفس قرار داده و همه زندگی اطاعت از فرمان خدا شود در ارتباط با این قصد می بینیم که چگونه علم اسماء حسنا انسان را در مسیر عبودیت قرار می دهد و چیزی نمی ماند که مستثنای از اینها باشد و به این ترتیب توجه به اسماء حسنا اهمیتش مشخص می شود اگر انسان هر اسمی را درست بشناسد که این هم بستگی به آشنایی با لغت عرب دارد و بعد معنیش را خوب مورد توجه قرار دهد بعد از اینکه خود را شناخته است که مجموعی از امکانات است و جهان هستی مجموعی خود را شناخته که مجموعی از استعدادات هست و جهان هستی هم از استعدادات در اختیار این مجموعه استعدادها بعد از اینکه خود را بشناسد اگر معانی این اسماء را درست مورد توجه قرار دهد اون حالهای متناسب با اینها پیدا می شود و بعد هم ایمان و عبودیت و عبادت و استعانت تحقق می یابد و انسان دیگه اشکالی در کارش نمیماند این در مجمل و در تفصیلا هر اسم اگر هر اسم را دقیق مورد توجه قرار دهد حالی که متناسب با اون اسمت درش پیدا می شود بعد هم عملی که متناسب با اون حال مثلا اسم حالا دو نمونه ذکر کنیم یکی از صفات اکرام یکی از صفات جلال که ببینیم مشتر می شود وقتی که رحمان و رحیم را انسان می شناسد گفتیم که رحمت وجودش را فرا می دهد و بعد هم احساس مسئولیت دقت کنید دو امر رغبت کشش سویش و احساس مسئولیت در ارتباط با اون مظاهر رحمت که از اونها استفاده میکنه و خود به خود مشخص می شود اینجا که در ارتباط با رحمان و رحیم واجبی بر اه، روی دوشش قرار می گیرد و حقی برایش ثابت می همینطور در اثبات اسم اسما در اثبات به هر اسم از این اسما یک واجب در روی دوشش قرار میگیرد و یک حق هم ثابت میشه این که میگوییم یک واجب یک حق به صورت مجمل و وقتی وقت واجب به چند نوع تقسیم میشه خب رحمان و رحیم چه واجبی به انسان میدهد چه تکلیفی برای انسان ایجاد میکنه چون رحمان و رحیم این همه امکانات مظاهرش هست و همینطور این مجموعه استعدادات که نفس انسان از اونها تشکیل شده واجبی و مسئولیتی که بر گردن انسان می نشیند در مقابل با این دو اسم این است که در تزکیه این نفس از اون امکانات استفاده درست کرده. امکانات را برای چه آفریده شدن به تزکیه نفس است در همون زمینه به کار گیرد و این نفس هم برای چه آفریده شده تذکی یافتن در این زمینه باش ارتباط بگیرد خب این ترتیب واجب می شود شکر که شکر عبارت است از اینکه بعد از اینکه انسان نعمتی را شناخت در وجودش بهش اطراف کرد با زبان هم این قضیه را آشکار ساخت بعد از اینا که آسان هستند شکر عبارت از این می شود یعنی اضافه بر اینها که آن نعمت برای چه آفریده شده در همان زمینه به برای همان امر استخدام کند خب مظاهر رحمت خدا باید در تزکیه نفس از اونها استفاده شود که این می شود شکر پس واجب انسان در برابر رحمان و رحیم می شود شکر مظاهر رحمت و شکر نعم خداوند این در ارتباط با خدا و چون سایرین هم نفس هایی هستند که نیاز به مظاهر رحمت خداوند دارند و گاهی این یکی بیشتر از نیاز خود را کسب می کند یک واجب مسئولیت هم در ارتباط با ایشان بر عهدهاش قرار می گیرد چه برای ایشان رحیم شد نمی رحمان چون اسم رحمان برای غیر خدا به نمی شد بعد برای ایشان هم ایشان این هم رحیم شود خدا برای او رحیمه او هم باید رحیم شود برایشان یعنی از آنچه که در نزد او هست از مظاهر رحمت دیگران برخوردار شد جلب منافع و دفع مزار برای دیگران از طرف او صورت بدین ترتیب میبینیم که مسئولیت شکر که برگردن انسان قرار میگیرد همه زندگی شامل می شود و انسان را در ارتباط با خداوند در این محدوده از تکلیف قرار میدهد و همینطور شناخت همین دو اسم رحمان و رحیم انسان را در ارتباط با دیگران مسئول میگرداند که در همه زندگیش مسئول مسئولیت دارد نسبت به دیگران که باید از مظاهر رحمت خداوند ایشان را برخوردار میبینیم که وسعتی در این امر هست شناختن دو اسم چگونه انسان را متوجه مسئولیت هایش میگرداند لأنه حق چه حقی برای انسان ثابت می شود گفتیم که انسان نظر به اینکه یک مجموعه از استعدادها هست که نیازمند منافع است و دفع مضاری و نظر به اینکه این جهان آفرینش یک مجموعه از استعداد هاست برای اینکه اه، نفس انسان با استخدام آنها تزکیه شود انسان به خداوند رغبت پیدا میکند رغبتش در ارتباط به همین منافع و مزار خب حق انسان این, این می شود که از همه منافع در حدودی که خدا مقرر کرده خدا شود و هر مذرت و آفتی که براش پیش میاد دفعش با استخدام امکانات صورت بود و این خود یک مجموعه از مسائل مفصل است که می شود کتاب ها در برش که به چند نمونه اشاره می مثلا نظر به اینکه انسان برای رشد اون استعدادهاش حواس پنجگانه در اختیارش قرار داده شد و در ارتباط با این حواس منافع و مزاری هست در اینجا حق حقوقی تفصیلی در ارتباط با این حواس برای او ثابت شود مثلا در ارتباط با چشماش رنگ هایی هستند که نگاه کردن به اونها در تسکین اعصاب اثر مثبتی میبخشد و رنگ هایی هستند که به عکس زیاد نگاه کردن به اونها ضرر بخشند پس انسان حق دارد که از نظر به رنگ های مطلوب برخوردار شود همینطور حق دارد که همینطور حق دارد که از این که مجبور باشد به رنگ هایی که زیاد نظر کردن به اونها مطلوب نیست انگار در امان باشد رنگ های مطلوب به ترتیب عبارتند از آبی سبز سفید و میبینیم که خداوند چگونه این حق را برای انسان و شاید سایر حیوانات رعایت کرده که آبی از همه بیشتر که مطلوب ترین رنگ مستقیم ترین رنگ بعد سبز بعد سفید که در برف و سایر چیزها وجود دارد و رنگ هایی که زیاد نگاه کردن به اونها ضرر داره عبارتند از سیاه و زرد و قرمز که میبینید اینها در مخلوقات تو خداوند مستقیما آفریده کم هستن مثلا یک درخت با صدها بر چند تا گل قرمز یا زرد درش هست که در اون حد ضرر نداره ولی از این بالاتر دیگه اه، مضر خب در سطح فردی هر فردی حق برخورداری از اینها و مسئول ماندن از اینها را داره وقتی که یک جامعه اسلامی هم وجود داشته باشد دیگه تکلیف بیشتر میشه اون جامعه مکلف هست و همینطور حکومت اسلامی که وجود داره مکلف هست که برای یک فرد اون وضعیت را تأمین کنه که از نگاه به اون رنگ ها برخوردار باشه و از اون رنگ های دیگه از نظر کردن در حدی که ضرر آور باشد نظر کردن به اونها مسئول باشد حتی اگه این بیشتر تفصیل داده بشه میبینیم که یک نوع نظارت اجتماعی برای مردم چیز میشه مطرح میشه که مثلا نگذارن که پارچه های با رنگ نامطلوب چیز بشن ساخته بشن یا چیزهای دیگر از این که اون رنگ ها در حدی خیلی پایین باشن رنگایی که اگر زیاد باشن نظر میبینیم که چقدر این مسئله وسعت پیدا کند و تفصیل پیدا کند و همینطور در مورد حس شنوایی مثلا صوت هایی هستند که گوش دادن به اونها مطلوب است و نافع است صوت های هستند عکس اون هستند که اینجا هم باز در یک جامعه و با وجود حکومت اسلامی تکلیف جمعی اجتماعی مطرح میشه که از زمینی مساعد بشه برای وجود اون صوت های مطلوب حالا اصوات پرندگان است یا هر چیز دیگری که در اون باب های نافع قرار میگیره و نگذارن که این های مزر وجود داشته باشند یا اگر مزر بودنشان وقتی است که از یک حد معین بگذارن بگذارد نگذارن که از این حد بگذارن و یا در مورد قوه نمو میبینیم که یک دنیا از مسائل مطرح شوند که در مورد غذاها هر فردی حق دارد که از تمام مواد غذایی در حد متوسط نب به صورت اطلاع برخوردار شود و جامعه و حکومت اسلامی مکلف هستند که در حد وسط تامین کنند و همینطور کمترین بیماری که پیش بیاد اون فرد حق دارد که از نجات یافتن از این بیماری برخوردار شود و در نتیجه همین مطلب ایجاب میکند که بهترین امکانات و قوی ترین و پیشرفته ترین امکانات پزشکی در این جامعه اسلامی و در اون جایی که حکومت اسلامی هست وجود داشته باشد و همه از آثار اون برخوردار شد و به همین ترتیب سایر موارد وقتی که میرسیم به تربیت و تعلیم و آموزش پرورش و سایر مسائل میبینیم که خیلی وسیع این در ارتباط با رحمان و رحم و اما در ارتباط با صفات جلال لیستی یعنی که در رأسش مالک ملک قرار دارد مثلا اسم عزیز را میگیری وقتی که انسان میداند که خداوند عزیز است اینجا هم واجبی بر احداش قرار میگیرد و حقی براش ثابت میشه واجبش باز به دو نوع تقسیم میشه در ارتباط با خداوند و در ارتباط با مؤمنین به خداوند در ارتباط با خداوند واجبش این است که ظلم به خود و این ذلت افتخار و پشتی ذل به معنیش اون فروتنی و خضوع و خود را به صورت بنده در آوردن در مقابل خداوند که خداوند عزیز است غلب ناپذیر است و امکان ندارد که هیچ موجودی بتواند سر راهش را بگیرد و نظارت کاراش را انجام دهد انسان در مقابل حالت استسلام و خضوع و ذل باید به خود بگیرد این واجبش در مقابل خداوند است که این هم مقتضی این می شود که انسان متعهد ادای تمام تکالیف شود و متوجه باشد که از قبضه قدرت خداوند به در نتیجهش این می شود که انسان در ارتباط با تمام تکالیف حیاتش تعهد و التزام داشته باشد و همینطور هرچه که خداوند تقدیر میکند و قضا میکند کند تسلیم باشد و راضی و اما در ارتباط با مردم چون سایر مؤمنین در ارتباط با خدا هستند و ایشان هم خدا را دارند خدا حاضر است در نزد ایشان پس رابطهش با ایشان هم این می شود واجبی که در ارتباط با ایشان دارد این است که نسبت به ایشان هم ذل داشته باشد تواضع و فروتنی و خود را کم گرفتن و دوری از استکبار و با احتکار به ایشان نگاه کردن اذلت علی المؤمنین و اما حقی که دارد که خودشان واجب هست از یک نظر دیگر این است که جایی که خدا نیست وزديتي باشدا هز وعزيز باشا عزة على الكافرين إن حق را دارت عزت داشته باشد و شیرگی اه، ناپذیری و یعنی غلب ناپذیری و مقهور ناشدنی این وصف را داشته باشد و همیشه مافوق کافرین باشد و کمترین خضوع و فروتنی و تزلل در ارتباط با ایشان نداشته باشد که این از یک جهت حق است از یک جهت هم واجب است حتما باید باشد نباید کمترین فروتنی و خضوع در مقابل کافرین داشته باشد و بلکه باید با عزت و با اون حالتی که درش انسان مغلوب ناشدنی هست و هیچ نیروی نمیتواند مغلوبش بسازد در ارتباط با کافرین دارای این حالت باشد و این هم خود خیلی مسائل در بردارد دیگه انسان در زمینه های مختلف زندگیش و بسیاری از امور برمی خورد که تحت این ضابطه کلی قرار دارم که در ارتباط با کافرین عزیز است و معفوق ایشان است و نمی شود که در مقابل ایشان کمترین خضوع و تذللی داشته باشد این نتیجه شناختن اسماء و صفات خداوند متعال که وقتی که انسان با حضور قلب و با دقت همه جانبه توجه کامل در ارتباط با این اسماء قرار گیرد به بصیرت میرسد یعنی این مسائل کاملا برای روشن و مشهور میشن که یه ابهام اشکالی در این زمین نمیماند و این مسئله درش مثل ملکه در میاد که خود یک عالمی عالمی که لذت بعد بعد از اینکه انسان بصیرت در ارتباط با اسماء و صفات پیدا کرد طبیعی است که بصیرت در ارتباط با امر نهی هم پیدا کنه چون این امر نهی در ارتباط با همون اسماء و صفات است مگر نه اینکه در ارتباط با اسماء و صفات گفتیم که انسان متوجه تکالیف حیاتش می شود و این امر نهی است اینجا بصیرت در ارتباط با نهی امر نهی بدون گونه اه، هست که انسان تسلیم کامل امر نهی خداوند گردد و هیچ گونه معارضه ای از خود نشان ندهد نه تعویلی بیجا برای امر یا نهی نه اه، تقلید از کسی در زمانی که براش مشخص هست و توانایی تشخیص را دارد که این استنباط با امر و نهی خداوند جور در نمیاد طبعا این برای همه افراد نیست کسانی که به درجه میرسند که میتوانند ترجیح دهند و مش... تشخیص دهند که چه رأی دلیل دارد و چه رأی ندارد در اون موقع متوجه شوند جایی که رأی کسی که مقلدش بودن موافق با کتاب و سنت نیست باید اونجا ترک کنند و اگر حاضر نشدن پس معلوم است که بصیرت ندارن در زمین در زمین امر و نیز این بصیرت اقتضای اون را دارد که انسان کمترین هوس و آرزو را در مقابل فرمان خدا قرار ندهد و هوس و آرزوی خود را به خاطر اتباع امر از امر نهی خداوند زیر پا بگذارد اگر این هم براش روشن شد و هیچ اشکال و در این زمینه نماند و تسلیم کامل این شد آنگاه نوبت بصیرت در قرار میرسد که انسان همطور که در آغاز آغاز این منزلت در دست قبلی گفتیم جنت و نار و عذاب و ثواب و آنچه که در ارتباط با جنت و نار هست و رضوان و سخط و سایر امور که در انجامت مطرح هست و آنچه که پیش از آن در دوران برزخ اینها براش روشن می شود و اشکال و نمیماند وقتی که انسان به این وضع رسید اینا براش روشن شد غموز و ابهام و اشکال نماند و تسلیم شد و زندگیش را در ارتباط با اونها قرار داد و صورت در بعد هم پیدا کرده و ترتیبم طبیعی است ابتدا انسان اسماع و صفات خداوند را میشناسد بعد متوجه مسئولیت خود می شود در ارتباط با آنها که امر نهی بعد هم معلوم است که سرانجام مطرح که آیا اداء مسئولیت می شود که به سرانجام نیکو انسان دست یابد یا نمی شود که به مخالف آن انسان دچار شد. و وقتی که اینها کاملا روشن شد برای انسان و اشکال ابهامی در ارتباط با این امور نماند دیگه چیزی نمیماند جز اینکه انسان عزم صد درصد در پیمودن را در دلش جای گیرد چون همه چیز روشن شده راه روشن شده مشخص است که چه باید بکنه و چه باید نکنه چون قبلا در ارتباط با اسماء و صفات بینشش را دریافت کرده هنگامی که اسماء و صفات را میشناسد چه هست و چه نیست را در میابد بعد که مسئولیت احساس میکند چه باید و چه نباید اینا را هم در میابد و آنگاه قضیه این است که اگر در ارتباط با این باید و نباید ها که بر اساس آن هست و موضع درست باشد چنان سرانجامی خواهد داشت وگرنه این چنین سرانجامی خواهد داشت و میبینیم که از مبدع تا معاد همه براش روشن شده دیگه میماند این که می کنه اونطوری گفتیم وقتی که میرسد به معرفت رحمان و رحیم و مالک و ملک چاره ای نیست جز اینکه پیمان و عبودیت را با خداوند ببندد و بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین عزم کردن و تصمیم قاطع گرفتن بر سلوک راه و پیمودن مسیر عبودیت هم اون هم خود سخنه ویژه‌ای در ارتباطش هست بحث خاصی دارد که انشاءالله بعدا خواهد آمد در ارتباط با بصیرت چیزی تنها این امر یادآوری می شود که این روشن شدن و نماندن ابهام و اشکال اینها باید به صورت ملکه به صورت یک خصلت ثابت در بیاد در انسان که دیگه امکان اینکه یک دفعه امور برش ملتبس شود و اوضاع برش اوضاعش مختل شود و در این زمینه دچار ابهام ها و اشکال های مستند گردد نمان آن گاهی می شود که هنگامی که اون ملکش در اون درجات پایین هست دچار اختلال آنی و عارضی شود ولی بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم اولین قدمی که بنده در راه عبودیت میذارد این است که از خواب غفلت بیدار میشود و بیداریش اصرار میگردد و به صورت ملکه برمیاد که بدین ترتیب در منزلت یک وقت اقرار بعد به اندیشه می میرود که من از کجا آمدم الان در کجا هستم و کجا می میروم چه باید بکنم که این هم منزلت فکره هست که با استوار گشتن این منزلت دوم هم درش ارتقا حاصل میشه و وقت انتقال به منزلت سوم هست که وقتی که بر اثر درست اندیشیدن انسان به می میرسد یعنی آنچه که در برش میاندیشد کاملا براش روشن میشود مثل اینکه با بصر دارد میبیند هیچ ابهام و اشکال و غموزی در موردش نمیبیند و با استخدام این هم منزلت سوم هم قرارگاه می شود و درش مستقر می شود که آمادگی برای رفتن به منزلت چهارم پیدا شد که منزلت عدل اگر اون بیدار شدن و اندیشیدن و بینایی یافتن غل و غشی در ایشان نباشد درست صورت گرفته باشند حتما عزمی صادقانه به دنبال دارد همطور که در مورد مسافرت حسی مطرح یک نفر از خواب برمیخیزد و در آغاز هنوز یک حالت خوابالودگی برش غالب هست باید مقاومت کند که کاملا حالت خواب برطرف شود و بیداری درش حالتی ثابت و راسخ گردد بعد که کاملا بیدار شد به فکر فرو می که من چرا اینجا خیلی وقت میتونه وقتی که از خواب بیدار میشه اول متوجه نیست که کجا فکر میکنه که کجا هستم چرا اینجا هم برای چه آمدن از کجا آمدن باید چه کار کنم تا کجا باید بروم که اگر دقیق فکر راه فکر کردنش درست باشه اصلا به بصیرت منتقل می شود یعنی که خوب برای روشن می شود که چه کار است و از کجا آمده و باید چه کار کنه و به کجا این دیگه برایش مثل چیز مشهودی میشه و هیچ ابهام و اشکالی در موردش نمیاد بعض اینکه مشخص شد که از کجا آمده و الان در چه موقعیتی هست و باید به کجا بره و هیچ اشکال و ابهامی نمان دیگه بر اساس اون حرکت از مبدعی که داشته موقعیتی که الان داره رو به اون جایی که وزره از رفتن قاطعانه و صادقانه در سبب این برمیاد که به اونجا بره این چیز طبیعیه حتما به دنبال اون کتاب از میاد که اگر در سوره فاتحه هم نگاه کنیم میبینیم که این مسئله خیلی واضح و روشن بیان که انسان با توجه به آه، اینکه خود مجموعه از استعداد هاست که برای زدها آفریده شده و این امکانات هم این آه، مخلوقات هم مظاهر رحمت خداوند و امکاناتی هستند که در اختیار او برای تجزیه نفس قرار داده شدهاند که این دو امر از رب العالمین و از الرحمن الرحیم آه، فهمیده می شوند که ربوبیت وقتی مطرح هست که چیزی نیازمند پرورش وجود داشته باشه مجموعه استعداد وقتی ربوبیت تحقق میابه که امکاناتی هم در اختیار باشه که از خود میترسد که آیا میشه من از این چشم کنم و رها کنم این امر را از که من مجموعه از استعداد هستم که برای رشد یافتن آفریده شدم و این مخلوقات هم مجموعه از امکانات هستن که برای تزکیه در اختیار من قرار داده شدن میشه من از این دو امر صرف نظر کنم و گوش ندم به اینا و هرچه که خودم دلم میخواد انجام بدم که اینم بر این اساس باشه که خدا بعد ازش سوالی نکنه و ازش نخواد که بیان کنه که چیکار کرده و چیکار نکرده اینطور میشه اگه اینطور باشه یعنی خداوند کار عبدی انجام سبحان. یک مجموعه از استعدادها بیافرین برای رشد یافتن یک مجموعه بیشمار از امکانات هم در اختیار قرار بده برای اینکه رشد یافتن به صورت کامل امکان پذیر باشه و بعدم هیچی نخواد بعدم اصلا نپرسه که استفاده شده نشده تصدیه صورت گرفته نگرفته آیا این بیهوده کاری نیست این باطل و نیست این جور در میاد با حکیم بودن و حق بودن خداوند هرگز خب با توجه به این امر با توجه به اینکه حتما بعد خداوند روزی انسان را مورد بازخواست قرار داده مورد سؤال قرار دهد و معلوم است که این روز ابتلاع نه فقط بود همزمان با ابتلاع محاسبه و مجازات دور در نمیاد امر ابتلاع را مختل میکند و در روز دیگری باشد انسان متوجه یوم الدین می شود و باید احساس مسئولیت همه وجودش را فرای وقتی که احساس مسئولیت همه وجودش را فرا گرفت اما خب یک طبیعی که از تخمين جيلك راه عبودية تعطيش بها إياك نعبد عبودية اتباع الشريعة خدا در تزكية نفس با استفادة إمكانات با استحکام إنهاء و استقرار شناخت و در خیلی طبیعی و نیاز به امکانات و اه، منافعی هست و مضانعی هم در راه میان که باید برداشته بشن که اونی در کار باید باشد و مستعانی لازم است که و ایاک نستعین متوکلا علی الله و مستعینا ایاک باید انسان از او را تحقق بهش باشد و یکی اگرچه در بیان منازل این ترتیب مقرر در سوره فاتحه با اون دقت در اینجا رعایت نشد در کتاب مدارج که نتیجه یکی میشه ولی اگر ترتیب سوره فاتحه رعایت میشد اختلافات التعبيرات بجاي اه، مطالبی که اینجا هست کار بوده میشه میگوید فإذا انتبه وأكثر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله وعلم أنه لا بد له منه انسان لك إن این علم حال را پیدا می کند علم صفات اکرام و علم صفات جلال و حال رغبت و رهبت دیگه میبینه که چاره ندارد جز عزم در عبودیت چکار کنه بد کار دیگری کرد راه دیگری بد اه، انتخاب کرد با وجود این علم و این برای انسانی که این علم و این حال را داره به راه دیگری قابل تصور به این ترتیب نیست که نه که نمیتوان راه دیگری تصور کنه به این معنی که اجازه به خود نمیدهد که راه دیگری را به عنوان یک راه بپذیرد به عنوان یک راه که بشود از آن قبول کرد تصور کنه مثل اینکه ناچار و مضطر است که این راه را برگزیند در حالی که با اراده و با اختیار خود وقتی که انسان دارای ملکه یقظه و فکر و بصیره شد دیگه چاره جز عقل نداره فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المآب الإنسان بعد ذي صادقانه تسليم جلد نیت می کند که به سوی خداوند هجرت کند و شروع می کند به آماده کردن تازی در سفر تهیه پوشد برای روز سازش و تجربی موارد سفر و خود را لخت گردانیدن از هرچه که مانع از السفر حرکت از اهواء نفس تعلق به ثروت و مقام و شهرت و آباد از قید و بند زوج و ولد و اب و ام و قریب و بعید هرچه که مانع از سفر هست خود را از اینها میبرد همه قید و بندها را پاره میکند اگر همراهش رفتن که چه بهتر وگر نرفتن همه علایت را میبرد به خود میبینیم که پیامبر خدا ابراهیم نام العباد وقتی که متوجه می شود که در دیار خود امکان ادای وظایف عبودیت را آنگونه که شایسته ندارد اعلان می کند که اینی ذاهب الى ربی و و به سوی خداوندش می رود هر کسی که حاضرش حاضر است باش برود می برد که این خیر دید که انسان در این سفر راه داشته باشد و کسانی که حاضر نیستن همه قید و بندها و همه علائق رب دهندهش به اونها را می برد و وا می گذارد و خدمت و می بینیم وقتی که اینها را ترک می کند و می رود خداوند به جای ایشان صالحی بهش می دارد وقتی که او ذهاب الى الله را اتخاذ میکند خداوند هم ولد صالح بهش میدهد که جای ابو و ام و خال و همه اقرباش و هم صالحی به همین کسی که به خاطر خدا همه علائق را ترک میکند اگر به صورت ظاهرا فرزندی زوجی کسی بهشتاده نشود در مسیر عبودیت با برادرانی با عبادی همراه خواهد شد که همه خلاهایش را برخواهد خطا العلائق التي تمنعه من الخروج وهمطور که حروی میگوید يأخذ فی قصد یبعث على الارتیاب ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض شروع من به عزم و تصمیمی که انسان را بر تحمل رنجها و مشکلات و درد دردسرها حمل می کند به این امرش وامی دارد هستی آهنگی که انسان را از تردد نجات می دهد و به سوی مخالفت با غرضها و مقاصد غیر خدایی سرایش میکنه فاذا استحکم قصده صار عزما جازما که عزم باید صد درصد باشه اول قصد است توجه اه، روی کردن به سوی مقصود است و وقتی که به صد درصد تبدیل می شود آن را اسمش از من میشه صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر فقد آن وقتی که عزم بود به دنبالش شروع در سفر میاد شروع کردن به سفر میاد مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله شروع میکند اسباب السفر را فراهم میکند وانجا توكل توکل بر خدا که مشیعتش به سفر تعلق گیرد اياك نعبد نعز بر وإياك و ایاک نستعین من التوكل بر خدا چونکه آنچه که از دست انسان برمیاد اخذ اسباب و اما تحقق مسبب حرکت و سفر گفتی خدا این بستگی به مشیت الله به او و العظیم و آن دو نوع از هست یکی همون تصمیم نخستین بر شروع سفر شد که دیگه بر اثر آن حرکت کنه یکی هم اصلی که در تمام گام هایی که میند باید همراهش باشد عزم بر گام های بعدی و به تعبیر دیگر عزم بر ادامه سفر چون اگر در وسط راه یک دفعه سست شود دیگه سفری مثلا البته وقتی که این عزم به صورت ملک در میاد دیگه از اون بعد خداوند رحمتش تعهد کرده که تر بشود و از بین نرد گاه شاید ضعفی بشری برش غلبه کند برای لحظاتی به صورت لنم اما دوام ندارد و زود به وضع عادی برمیگردد تا اینکه به صورت ملکه قوی در درجات بالا در آید و صاحبش صاحب نفس مطمئن نشود که دیگه ضعفی بدن صورت بهش سوی نمیاد عزم المريد على الدخول في الطريق وعزم في حال السير معه يقول وهو أخص من هذا وهو من المقامات ومثل خصوصي كرس عزم الدخول که این از مقامات اسلامی دیگه انسان در این موقع که در اثناء سفرم بعد عزم دارد آه، عزم براش مقام شده ملکه شده سبعت و وصول وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه فهو المخاطبة مقدمه برای بیان منزلت تنبیه که محاصل است که بعدا تفسیر الوارش وقتی که عزم بر حرکت تحقق میابد اینجا یک امری لازم است و آن اینکه اون شخص دارد میرود و این مکان را دیگه ترک میکنه برای همیشه دیگه بر نمیگردد اینجا خب باید قبل از نهادن گام اول دقت کنید که چه چیزایی باید برداره چه, چه چیزایی را برنداره با خودش چه چیزایی حقش هست که باید برداره و چه چیزایی که واجب است همجا ادا کند مثلا اگر دین کسی برگردنش هست اگر حق کسی به عهدهاش هست پس بدن دیگه برمیگرده به اینجاست که بعدا ادا کند واجبات را ادا کند و حقوق را با خود بدارد هر که دارد و این هم برای این اساس است که تمیز دارد که چه چیزایی حق است برایش و چه چیزایی واجب است برایش وقتی که شروع می کند به حرکت اول کارش اینه که واجباتی که از سوی خداوند برو به عهده او گذاشته شده شیا هستند و حقوقی هم که در اختیارش قرار داده شده شیا هستند که واجبات را ادا کند و حقوق را برای خود که این می شود محاسب موقعیت خود را وضعیت خود را مورد بررسی قرار می که چه باید اه، چه حقش هست که می شود ازش استفاده کنید و چه واجب است که باید ادا کنید که میگوید وهی قبل از توبه فی المرحله فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء في أداء ما عليه والخروج منه فهو التوبة وقتی محاسبه را درست انجام داد خدا من در بارش وقتی که محاسبه درست عن گرفت حقوق از واجبات تشخیص داده شد واجبات را ادا می کند که بدین ترتیب دارد اه، در منزلت توبه قرار که توبه بازگشتن به خدا و ادای واجبات است که تا کنون ادا مطلبی که قبلا هم بحثش کرده اینجا باز تکرار میکنه که مسئولیت این که میگوییم بعد از این مقام اون مقام میاد و بعد از این یکی دیگری میاد به مقامات حسی نیست که یکی را جا میذاره بعدا به دیگری میرسه بلکه وقتی که انسان دارای مقامی در سیر به خدا میشه دیگه اون مقام ازش جدا شدنی نیست وقتی که دارای ملکه تقوا میشه مثلا دیگه هرگز ملکه تقوا نباید ازش جدا بشه که در بصیرت یقظه فکر از محاسبه و غیر آن میشه بعد همیشه این ملکه ها را داشته باشه رفتن از یکی به دیگری به معنی ترک اولی نیست بلکه بدین معنی است که بعد اول اون یکی را داشته باشه بعد میتوانی اون یکی را داشته باشه بعد یقظه را داشته باشه که بتوانی فکرت را داشته باشه یعنی اینجا این ترتیب ترتیب شرط مشروط و متوقف و متوقف علیه است نه اینکه یکی کارش تمام میشه و رها میشه بعد دیگری یعنی مثلا توبه که به عنوان یکی از اولین مقامات ذکر شده که در مقام در منزلت ششم ازش بحث میشه از آخرین اموری که باید عبد بهش از آخرین مقاماتی که باید عبد در اطلاق با باشه و اینجا سوره نفر را می آورد که من قبلا در این باره بحث شده دارم خب. در این سوره خداوند بیان می کند که آخرین کاری که بنده در طریق عبودیت انجام می یک محاسبه عام و یک توبه شامل و دائم هم در به کارش دست اول توضیح میدهیم که وقتی که دعوت به سوی خدا شروع میشه بعد از اینکه کارش بالا میگیره تا حدی معارضه ها و مخالفه ها از سوی کسانی که حیات دنیاشان در خطر هست شروع میشه و در آغاز معلوم است که قدرت و تسلط در دست ایشان که داعی الله و اتباعش در زیر غدار مشکلات و بلاها قرار میگیرند که در اینجا نیاز به نصر هست نصر با اول فرقش این است آن عام است و نصر خاص نصر یعنی کمکی که عبارت است از بیرون کشیدن کسی از یک بلا نجات دادنش از یک بلا از کلماتی که با نون استاد شروع میشن که بیرون کشیدن چیزی از مخفیگاهی و از روی چیز وقتی که بلاها او را فرا میگیرند نیاز به نفس دارد که باید از اون بلاها بیرون کشیده بشه بعد از مرحله نصر مرحله فتح میاد فتح این است که طرف کلا ازاله بشه از بین چون تا وقتی که هست اشتباک ها و درهم و برهم شدن امور باقیه خب الان بنده خدا از زیر تسلط او بیرون کشیده شده ولی بعد باقی او حمله ها و حجوم ها میشه و درگیری ها رخ میده حتی این است که کاملا جدایی صورت بگیره و دیگه مشکلات از بین بره گره گشایی ها صورت بگیره و اینم بدین تفیل میشه که طرف از بین بره متلاشی بشه حالا اگر از شخصشم از بین نره اون سلطنت و قدرتی که داره اون از بین بره البته اینا نسبی هستن مثلا در غزوه بدر یک مقدار فتح رخ داد ولی نه به صورت کامل که فتح کامل بعدها بود و تا فتح کامل صورت نگرفته یک مقدار از نصر باز باقی است پس گاهی اه، میشه هنوز مرحله نصر هست یک مقدار از فتح هم صورت بگیره وقتی که فتح صورت گرفت نیروی معارض از بین رفت دیگه کار داعی آسان میشه که میبینیم هم دو فوج فوج به دین خدا داخل میشن قبلا میترسیدن مانع سر راه از دادی که داره از اراده بودن فقط مسلمان میشدن ولی الان دیگه یدخلون فی دین الله افواجا وقتی که کار اینجا رسید دیگه داعی مسئولیتش تمام شده باید بیا یک محاسبه عامی انجام بده چطور خب، گذشته کارش را مورد توجه قرار بوده که تقصیراتی نقایصی در کار بوده که از اونا بیزاری بجوید قرار کند که این میشود تصویر از نقص قرار کردن تصویر و به نقطه مقابل اونها منتقل شود که این میشود هم و در ارتباط با اونها استفسار کند از خدا بخواهد که آثار اون تصویرات را بگداید و جوانش را از حجوم آثار اونها و از تأثیر اون آثار محفوظ بدارد البته این تفسیرات لازم حتما معصية داشن قاهي ذنوب هستن به معنی عام که زن اه، هم معصیت را شامل می شود و هم خطاهایی که گاهی شاید اجریم به اونها تعلق میگیره خطاهای اجتهادی چون زن هر کاری که عاقبت خطرناکی داشته باشه گاهی اوقات اجتهاد شخص معجور هست اه، در آن ذنب میشه مانند از اسرای بدر از عباسه و چیزای دیگر خب محاسبه انجام میده و هم صورت میده و به و هم صورت میده و بعد استغفار میکنه و مطمئنم باشه که خدا تواب است و توبهش را میپذیرد میبینیم که آخر کارش یک محاسبه و یک توبه اینجا یک نقطه است که باید اگرچه بهش اشاره شد بیشتر توضیح داده میشه و آن اینکه این فتح که اینجا هست و الفتح نادرست است که در تفسیرش گفته شود فتح مکه اذا جاء نصر الله و الفتح ای فتح مکه چون بدین شرطی دیگه این سوره برای زمانهای دیگر و مراحل دیگر دعوت موردی نداره یک چیز تاریخی میشه و دیگه چرا در قرآن این سوره ثبت شد چرا نادر شد یک مسئله تاریخی محدود به یک زمان نه فتح اینجا یک سنت عام الهیه که یک مظهر فتح مکه بود در یک مسئله زمانی اگر نه در هر دعوتی هم نصر و هم فتح و هم دخول فی دین الله افواجا می شود که مطرح باشد مگر همراهان پیامبر خدا شعیب نیستن که میگویند ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هر حرکتی نصری داره اگر پیش بره بعد فتحی داره بعد اگر از اینم پیش بره پیشتر بره دخول في دين الله افواجا هم داره و داعی بعد از آن مکلف میشه به این محاسبه و فتح اینجا از بین بردن نیروی مقابله که در اون زمان این امر با فتح مکه تحقق یافت نه اینکه مراد از فتح اینجا فتح مکه این دو اه، مطلب هستن اینجا فتح به اون معنی است که گفتیم از بین رفتن نیروی مقابل ولی در اون زمان این امر با فتح مکه تحقق یافت اما آیا میشه یک كلمة که معنية عامية منحصرة منحصرش کرد در يك مصدر مثلا گفته سبب إن الذين كفروا يعني ابو جهل و امیه منها ترى في المستاق چون مصداق در اون زمان اونها بودن دیگه همیشه منحصر بشه در اونها میشه نعم يجي منها مستاق هستن نه اینکه كلمة فقط اونها در این ترتیب میبینیم که سوره عمومیتش عمومیت داره عموم داره و برای هر داعی و هر دعوت و هر زمان و هر مکان مطرح بعد یک مسئله دیگه باید تذکر داده بشه و آن این این خطاست که گفته شده این سوره آخرین سوره است که نازل شده چرا مگر اذا برای چی بکار میده؟ مگر اذا برای زمان آینده نیست که مقابل اذا که برای گذاشته است خب اگر این آخرین سوره است یعنی باید در سال اه، یازدهم هجری اون یکی دو ماه از سال یازدهم هجری که در حیات بود باید اون موقع نازل شده بود که فتح مکه سال هشتم بوده و دیگه اذا یعنی نصر هم پیش از اون بوده که به نظر من نصر با صلح حدیبیه بسیط کامل تخصص یافت و بعد از اون در این دو سال هم زمینه فتح فراهم شده فتح کامل در فتح مکه این فتح هم شده گرفت خب اذا دیگه یعنی چه اذا اجازه اذا میگه که بعد از اون میاد ولی تو میگی نه اذا جاء بعدا نازل شده و حکایت گذاشته است خیلی واضح نه تنها آخرین سوره نیست بلکه به نظر من این پیش از صلح خدایی نازل که زمانی که زمینه تحقق نصر کامل و به دنبال آن فتح کامل فراهم شده چون اذا چه برای آینده است ولی زمانی بکار بوده میشه که زمینه تحقق اون اندام فراهم شده باشد پیش از حدیبیه باید نازل شده باشد ولی از همین موقع داعی دیگه اه، متوجه بوده که تکلیفی داره زمانی که این که امر تحقق یافتن نصر و فتح و دخول فی دین الله افواجا بعد او این محاسبه و توبه هم بفهمید را انجام بده یک اشاره اینجا بکنیم به ارتباط این سوره با ما قبل ما بعد میبینیم که در سوره قبل کافرون گرفتار بودن داعی در میان مشکلات است که اینها ایجاد کردن بعد در این سوره نصر و فتح و دخول فی دین الله افراد این صورت میگیره و رأس کافرین ابو لهب اون پدر زبانه آتش فتنه بر اه، علیه دعوت به عبودیت خدا اون که آتش فتنه را برمیانگیخت میبینیم که اینجا کارش تمام شده اون رأس کافرین با تحقق نصر و فتح و دخول فی دین الله افواجا کارش تمام شده و تباب و خسرانش آشکار شده و خودش و معاونش به سرانجام مناسب خود رسیدن و صحنه از هر چیز جز خدا خالی شده که قل هو الله احد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بعبودية الله صارت مزيد در من همین امر اجتمعت گذشتن از یک مقام به معنی ترکشی و الصبر فانه لا ينفك عنه في مقام من المقامات ذلك وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له مثلا آه، قلت من شكل اول وضوع بعد نماز معنى شيء إنك وزو تحقق به بخشیده بشه بعد دیگه بشيء بعد نماز نه اول وزو ولی بعد بعد همراه باشه تا آخر نماز هر یک از این مقامات که استقرار درش حاصل میشه باید همراه عبد باشه تا نهایت حیاتش فترتب الرضا على الصبر مثلا بتوقفه عليه بدون الصبر رضا صورة من الرضا واستحالة ثبوته بدونه محالة بدون الصبر رضا باشه لا أن وصول مقام الرضا يكون بالانتقال من مقام الصبر وكذلك ترتب التوكل على الإنابة که بدون توکل انابه بدون انابه توکل صورت نمیگیره ولی هنگامی که به مکان توکل میرسه انابه هم انجام به انابه یا تنابود هست و توکل یا تنابود و بعد شروع میکنه به تفصیل درباره محاسبه که قد لم يقول وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان إن شاء الله كتبت يقضب فكر وبصير بعد وعليها مدار منازل السير إلى الله ولا يتصور السفر بدونها البتة خیلی واضح هست هر یک از اونها نباشه دیگه سفر امکان نداره همطور با بیانی که در سوره فاتحه اگر آه، معرفة خود و معرفة مظاهر رحمة خدا نباشد شناخت صفات اكرام و صفات جلال نباشد و بعد عزم بر عبودیت نباشد حرکت و سفر کده یکی از اینا نباشد دیگه عبودیتی صورت نمیگیرد و هی على ترتیب سیر الحسی یعنی همطور که در مورد سفر حسی هست انجام ان ترتيب تحقق ذلك فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر سفر ازش نمیاد يعني ان كان ذلك السفر كنا حتى يستيقظ من غفلته عن السفر غافل بوده السفر بعد في بیدار ثم يحدق القلب الى جهة المطلوب التماسا كان تعريف تعریف كما توجه متوجه مطلوبش بشه و در صدد آوردنش آه، در حدود جستجو برگرد ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة بعد داره بصيرت بشه در مورد سفرش و و اه، قدر و منزلة سفرش و آنچه که درش حد از منافع و مصالح ثم يأخذ في التأهب للسفر والتزود في التأهب والتزود وإعداد العدة فيعزم عليه بعد شروع کنه به آماده کردن سفرهای سفر وتوشى برداشتنا اسباب مهیا ساختن عزم كنا برام فإذا عزم انتقل إلى منزلة المحاصرة مثل قبل المسلم وهي التمييز بين ما له وما عليه فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود قبل من نمیگرده الكبار بار دیگه عن کار من الان بعد عن بده وبأدائه لما عليه وخروجه منه لصاحبه اگر شما از وحدش خود را ازش نجات بده دين را ادا إن به این ترتیب هذا الذي يؤدي اليه المحاسبه که محاسبه منجر به میشه يكون قد نزل منزله التوبه وهناك محافظة أخرى يتحقق تحققها يتأخر تحققها عن تصحيح التوبة بها يتمكن التائب من حفظ توبته فالتوبة بين محاسبتين أم که قبل التوبة توبه یک محاسبه بعد بعد ذلك التوبة كرد کرد دقت بکنه التوبة توبهش درست انجام گرفته أركان شروط التوبة تحقق یافته يعني. بعد التوبة توبه محاسبه دیگری هست وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسك